Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 5, 1985 Inordinehang pare si Bishop Socrates Villega sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Kasabay ng kanyang ordinasyon, itinalaga rin siyang kalihim ng yumaong si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin siya rin ang tumayong tagapagsalita ng kardinal. Tumagal ang kanyang paglilingkod sa Arsobispo ng Maynila hanggang siya ay maging obispo sa edad na apat na po. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.